Lurberriko presidenta den zober urrutia gerrentzat, eskolerriko elkargoa sortu bainulehen lehen itzemana izan zen ama bi urtez izan entzela EPA eskolerri barnek aldeko enpresentzat garaio zerga euneko bietara teltzeko. Aipatu izan zen EP hori ez errespetatzia ez da normal zober urrutia gerrentzat. Taksa horrenako ama bi urte ezaria zela, eta behar du guai eh, hamar ero ama bi urte eh, gainen eh, ahadin gauza hortan. Zerga hein hori langilen sarien heuneko bikoa izaitiak ere badu ondorio enpresaren zat. Durberri uh, eh, egzemplian, uh, eh, berre un mila eta hirotanoi mila uh, eh, taksat izain da. ez da gauza guti, eta serbitxia ez du ikusten uh, unduan. Hor kokatua den Arnabar enpresako burua den Michel Kurutxete txerten zatere, dudak badira serbitxu horiek eguziak lau urte berne eginen diren. Hala ere, onzat hartzen du olako proiektuak izaitia. Nik, bon, pentsatzen dut, bon, uh, gauza horin eta martxan zartzeko behar dela biztanda ere diru biztat uh, eh, altxatu, manan, Bon, ikusiko dugu, bon, eh, denak egin eta bon, eh, gauza, gauza onak izanen dira. Mhm. Izan da, eh, garraziko, garrazita bain honako trein hori garrazia eta garra guzia garrazia hemen barne kaldean, gauza, gauza onak izanen da. Ikusten da, gehiota eta gehiago, bai, bai sartze hori eta bai, jendean itzen dako, importanta izanen da, garaio jo publikoa izaitiakoa. Mm Irulegin kokatu den Jean-Paul Zapagarten enpresan, oitamar bat langile dira, eta ez du ongi konpreintzen zergatik ameka langile baino gehiagoko enpresek bakarrik duten zerga hori gain hartu behar. Antobiza, nik tipio ni ilaik, tatsa gutio nien, eta guai betitanek ezagira, guai iniz bentsaketa, eh, ez balio gure antropiza guititzia, gok langileak arzentu, hobi ginoke tipitzia. Onditzia bano. Transport goa, fresen horien parte bat izaitia enpresen gainean, normalatxo meiten duzu? Ba, parte hatu normalatxe maiten dut, me ez dut eh, zenako gure zala, gu bezalako antropizenako, zenako ez den hori de antropizien guzienako, uh, eh, lan antropizien kipieke uh, eh, fresa bat ba, zenako fresa handi hori denen artian, bentoz gutu izan zen, zenako guk ameka lan gide goiti dena bertu nartu, eta bestek ez dute joze. Mhm. Hora, nik nuke hori denenako gauza bera izan denetaki. Zover egiteager mintzatu da gai hortaz, klodo libekin, hori zerra ibatu dakon. Alde eh, behar da, in projeta egira kuntre, na in eta jo ikusi sumat diru behar dien horren, eta galdua in transport eh, taxa hori, hori buruz. Gauza, simplia da, ururiz uh, honekoa eta hori buruz joaiten gira gauza horiek eten polemika horikoro e, tipitiko dira. Eta hori buruz gira, e, Claude Olive eta be direktora ikilan, e, hori buruz gira untsi e, leka, eta bon, nik uste untzun dute jo uh, zeikoten ez lekian, ben abian bat.